Ezekieli esura ya 15 Umgani gomuzabibu Umkama akambaza ati mwana w'omuntu ekiti kyomuzabibu kina ekyo kikiza ekiti ekindi kyo nakiona itagiryo muzabibu dikizaki emiti yekibira omuzabibu bagutemao ekiti kugira ekyo bakibaijam Isabantu bagutemao enkondo yokuanikao ekikwato kiona kiona manyasi bakimba orukwi aho omuliro gukyokya mutwe ogu nogu nomugati yakyo asirira lero kandi aho nikiba kikeina mugashoki oroki abakyali kyona kyabura omugasho kyashuba kyashumbuka olomuliro gwakyokya kikasirira mbonwao nikiba kitaina mugasho gundi ogushagirewo Olwekyo omukama ruwanga naagamba ati abatuuzi ba Yerusalemu ndabanaga omikono yomubisha nko kwekitikyo muzabibu kiyembwa orukwi nkemiti endijo eyekibira maranda babona bonya omuliro baragwiruka kyonka guboke mwije mumanye uko mukama abayinye oro ndabaye kibona bonyo ensini nija kugindura matongo arokuba ebyo bakozire bampemukire alikugamba ninye omukama